บุ๊กทูหก s e อ่านและเขียน ler e escrever ดิฉันอ่าน eu leio ดิฉันอ่านจดหมาย eu leio uma letra ดิฉันอ่านคำศัพท์ eu leio uma palavra ดิฉันอ่านประโยค eu leio uma frase ดิฉันอ่านจดหมาย eu leio uma carta ดิฉันอ่านหนังสือ Eu leio um livro. ดิฉันอ่าน Eu leio. คุณอ่าน Você lê. เขาอ่าน Ele lê. ดิฉันเขียน eu escrevo ดิฉันเขียนจดหมาย eu escrevo uma letra ดิฉันเขียนคำศัพท์ eu escrevo uma palavra ดิฉันเขียนประโยค eu escrevo uma frase ดิฉันเขียนจดหมาย Eu escrevo uma carta ดิฉันเขียนหนังสือ Eu escrevo um livro ดิฉันเขียน Eu escrevo คุณเขียน Você escreve เขาเขียน ele escreve